الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يؤمن بالقدر بك آمين قدر ما يا الله katika nguzo za imani sita wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi waamini qadar khairi zake na kuamini kwamba kuna qadar Allah ameshakadiria mambo yote yanayotokea duniani Allah ameshayakadiria hii ni katika nguzo za imani sita lazima kuamini qadar sasa hawa hawaamini qadar bali wanapinga qadar wanapinga qadar wanasema mambo yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu hakuna makadirio ya Allah moja kwa moja ni kwamba hawa wanapinga aya za, za Qur'ani wanapinga hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anasemaje inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio kwa hiyo hawa kadaria hawa ndiyo kadaria rufatul qadar hawa wanapinga qadar wanasema hakuna makadirio ya Allah Allah hajakadiria jambo lolote mambo yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu hawa wanaitwa qadariya rufatu qadar kwa ibn Umar alipoelezewa hivyo akaambia ukikutana nao hao waelezee anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni mimi na wao tofauti maadam hawaamini qadar lau mmoja wao angekuwa na mfano wa jabali Uhud dhahabu akalitoa fi sabilillah la qabila Allahu minhu hatta yu'mina bilqadar Allah asingemkubalia e, jambo hilo mpaka aamini qadar hizi ni katika bid'a za mwanzo mwanzo zilizotokea katika wakati masahaba qadaria khawarij khawarij walitokea katika wakati wa, wa mtume sallam wa rasum hadha dhul khuwaisira qadaria nao wamejitokeza katika zama za hao masahaba radhiallahu anhu وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا رواه ابن أبي شيبة يفكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكما لسما إياكم وأصحاب الرأي تهذريني نواتها ورأي maoni watu wasiofuata nususi za Qur'ani wala Sunna wanatia maoni yao katika dini tahadharini nao sunna فإنهم أعداء السنة واني واو نمادوي وسنة إياكم وأصحاب الرأي adau sunna السنة na watu wa maoni kwani wao ni maadui wa sunna wakati dini inakataa maoni dini haina maoni dini hairuhusu mtu kutia maoni yake katika masala ya ibada, katika masala ya sheria, katika masala ya kila kitu. hairuhusii mtu kutia maoni yake. Kwa hiyo, iyakum wa ashaba rai, tahadharini na watu wa maoni. Fa innahum a'da'u sunna, kwani wao ni maadui wa sunna. Ayatuhumul ahadithu an yahfadhuha, hadithi zimewashinda kuzihifadhi wameshindwa kuhifadhi hadithi ayatuhum alahadithu an yahfadhuha faqalu birra'i hadithi zimewashinda kuzihifadhi wakasema mambo ya maoni fadhallu wakapotea wa adhallu wakapoteza watu rawahu mnabisha عمر بن الخطاب رضي الله akikashifu mambo ya maoni yaqul law kana dinu birra'i lakana asfalu lkhufi aula bilmashi min a'lahu ingekuwa dini ina maoni ingekuwa kupaka maji chini ya hofu ni aula kuliko kupaka juu kwa sababu chini ndio kunakochafuka si ndio eh lakini la nilimuona mtume saa sallam akipaka maji juu ya hofu kuonesha kwamba dini haina maoni huwezi ukatia maoni yako ah tupakeni maji chini ya hofu badala ya kupaka juu tupakeni chini halafu kwa tukasali hapana haitakubalika lazima kupaka juu ya hofu au soksi wa basi mnajua almasu ala si mnajua hukm almasu ala si ndio si ipo eh mashia ndio wanaokataa almasu ala mashia hawataki kwa kwamba hadithi zimethibitisha hilo lakini mashia hawataki almasu ala alkufain kwa hiyo dini haina kutia maoni huwezi ukatia maoni yako yakakubalika katika dini wewe nani kwanza mpaka utie maoni katika dini hii dini ni ya allah dini hii imeletwa na allah sheria za allah kila kitu ni cha allah kwa hiyo huruhusiwi huna haki ya kutia maoni yako katika dini hawa watu wa bid'a pia ni watu wa maoni hao hey. Eh ni watu wa maoni bidhaa zao ni maoni ya watu kwamba ah mimi naona tufanyeni kitu kadha mimi naona tufanyeni maulidi kila alhamis si wanasoma watu wa bidhaa maulidi maulidi kila alhamis maoni ya watu eh someni burda si kila jumatatu jumanne burda maoni dini haina maoni haihitaji maoni haihitaji kabisa ah, mi naona tufanyeni sherehe za kila mwaka mwaka mpya ukiingia tufanyeni zefe ah. hakuna maoni katika dini mmetoa wapi hiyo zefe katika mwaka mpya nani kasema kuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu mbona hakuna hadithi hata moja mbona salafu hawakufanya mambo hayo mnafanya nini kwa nini mnafanya kitu hicho mnatia maoni yenu mnatia uzushi katika dini hakuna sherehe za mwaka mpya sijui leo walifanya waliogopa maandamano hawakufanya leo wamekoma وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف hawakuzusha watu uzushi isipokuwa wanahalalisha upanga mabtadaa qaumun bid'a illa istahallu sayf hawakuzusha watu uzushi wowote illa istahallu sayf isipokuwa wanahalalisha upanga kwa waislamu yani wanahalalisha kuwaua waislamu وقال أيوب السختياني رحمه الله أهل الأهواء كلهم خوارج وتوبدا وتن خوارج ahlul ahwai kulluhum khawarij watu wa bid'a wote ni makhawarij waqala inna alkhawarij ikhtalafu lismi wajtama'u ala sayf makhawariji wametofautiana kwa jina lakini wamewafikiana kwa upanga wote wanahalalisha kuwaua waislamu watu wa bid'a wote kwao ni halali kumuua mwislamu ndio ina alkhawarij ikhtalafu fi lismi واجتمعوا على السيف وموافقين جو يوبان الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما في سبحانه صلى الله عليه وسلم ونووا إسلام ونواج مكفيل وخوارج وعن سفيان الثوري رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها رواه اللالكاني كان سفيان الثوري رحمه الله نسمى بدعة أنا يبندسان إبليس كلك معصية البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدعة أنا يبندسان إبليس كلك معصية ina maana kwamba wanaofanya bid'a ibilisi anawapenda sana kuliko wanaofanya ma maasi wanaofanya bid'a wanapendwa sana na ibilisi sababu ibilisi anapenda sana bid'a eh, sababu wale wanaona kwamba ndio dini watu wa bid'a ile bid'a wanaona ndio dini bid'a wanaiona ndio sunna albid'atu ahabu ila iblisa min almaasiya mtego wa iblisi umewapata sana hawa watu wa bid'a sababu anawapenda nani aliofanya wafanye mambo ya bid'a ni iblisi iblisi wamemtii iblisi wakafanya bid'a hawajamtii Allah hawajamtii mtume saa sallam kwa mambo ya bid'a wamemtii nani ni iblisi eh kama hawajamtii Allah na mtume wake moja kwa moja wamemtii Iblisi, ndiye aliyeleta mambo haya ambayo hayamo katika dini. Iblisi anapenda hivyo kwamba watu wafanye mambo ambayo hayamo katika dini, watu wayafanye. Hapo amewapatia Iblisi sana watu wa bidha. Kwa watu wa bidha, mnapendwa na Iblisi eh. Tuambieni wazi, watu wa bidha, Iblisi anawapendeni sana eh kwa sababu mnafanya kinyume cha Allah na mtume wake yeye anafurahika hivyo ibilisi kwa ibilisi amewapata vizuri sana watu wa bid'a katika jambo hili la uzushi albid'atu ahabbu ila iblisa min almaasi sababu watu wa maasi tayari wale wanajua kwamba e, mambo tunayofanya ya ulevi haya ni maasi wanajua lakini hawa watu wa bid'a wanaofanya uzushi wao wanaona katika sunna wako katika dini kumbe si katika dini kabisa mambo ya uzushi kwa hiyo iblisi anawapendeni watu wa bid'a sana mjue kila mkifanya bid'a iblisi anapenda na anafurahika kwa uzushi mnaofanya albid'atu ahabu ila iblisa min almaasi bid'a anaipenda sana iblisi kuliko maasi wal yutabu minha maasi yanatubiwa mtu anafanya maasi hatimaye anatubia walbid'atu la yutabu minha bid'a haitubiwi sio rahisi mzushi kuacha uzushi wake sio rahisi kutubia akarudi katika sunna sio rahisi si kama mustahil si mustahil lakini sio rahisi mtu wa bid'a kutubia akarudi katika sunna kwa hiyo bid'a eh, uzushi ibilisi anaupenda sana kuliko anavyopenda maasi na ibilisi anawapenda wazushi kuliko anavyowapenda wanaofanya maasi sababu wanaofanya maasi wanajua hakuna anayekunywa tembo akajua kwamba tembo ni halali anajua muislamu huyu kwamba tembo ni haramu anajua kwamba uzinifu ni haramu lakini yule mzushi anajua uzini bid'a ni sunna ile bid'a anaijua anaifanya kwamba ni sunna وروى أيضا عن قتادة أنه قال يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر أو تحذر mtu akifanya uzushi inatakiwa atajwe ili atahadharishwe watu wa mtahadhari wa watu wa mtahadhari mtu huyo anayefanya uzushi inna rajula idha ibtada bid'a yanbaghi laha an tudhkara hatta tuhadhar ili atahadharishwe mtu huyo atajwe ili watu wa mtahadhari mtu huyu wasimfuate wala wasimsikilize <clears throat> hapa aliposema ah, albid'atu ahabbu la iblisa min almasiyah قال هذا الذي ذكره سفيان رحمه الله من عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغالب هي لألتاج سفيان الثوري رحمه الله يكتكبالي وتوبة يمزوشي هل نتقولي وقمب نمارا نينجي هبيو نمارا نينجي هبيو لأنه يفعل ما يفعله ويرى أنه دين يتقرب به إلى الله mzushi anafanya anayoyafanya na unaona kwamba hayo ni dini anajiweka karibu kwa Allah kwa kufanya uzushi huo huyo mahmulun ala alghalib mara nyingi mara nyingi wazushi hawatubii huyo ayu dhalika qawluhu sallam inna allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'a hatta yad'a bid'atahu Allah anazuia toba ya kila mwenye bid'a mpaka awache bid'a zake Allah anazuia toba ya kila mwenye bid'a mpaka awache bid'a zake kwa hiyo mara nyingi ni kwamba mzushi hawachi bid'a zake mzushi hawachi uzushi wake ndio maneno aliyosema Sufyanu Thauri e, eh, wal bid'atu la yutabu minha hadha fil ghalib وعن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى أهل الأهواء وتوى بدعة bid'a wako ما يهودنا ما mayahudi أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن هي ni kwa كواو na bid'a walizonazo na kuacha kwao sunna la annahum kufar si kwamba ni makafiri watu wa bid'a la kwa sababu ya kushikamana kwao na bid'a zao na kuacha kwao sunna kwa hiyo wako katika daraja ya mayahudi na manasara si kwamba ni mkafiri si kwamba kauli hii ya wakufurisha wazushi lakini qala ai min jihati tamassukihim bima hum alayhi وتركهم السنن لا أنهم كفار وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنه على تأسيس ضلال كيوانا واتو wananong'ona katika dini yao kwa jambo lolote kinyume cha watu wengine fa'lam annahum ala ta'sisi dalala jua kwamba wao wanataka kuasisi upotevu wanataka kuanzisha upotevu idha raaita qauman yatanajawna fi dinihim shay'in duna al'am ukiona watu wananong'ona katika dini yao kwa jambo lolote kinyume cha watu wengine wa kawaida fa'lam annahum ala taasisi dhalala jua kwamba wao wanataka kuasisi upotevu yani minongono ya siri mikutano ya siri e, mikutano ya siri wanaoyafanya wanaoifanya hawa mahawari na wengineo ujue kwamba wanataka kuasisi dalala ama almanhaju salafi ni manhaji iliyo wazi منهج إليوازي لا خفاء فيه أكون كدفجة لا غموض فيه أكون أندانداني ولا سيري كتك المنهج السلفي منهج زم خوارج نوات وبدعة لمكتان يسيري نمي لمنغون ننيني بسبب نتاك أسس ضلال أو كتير وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء sijafurahika kwa jambo lolote katika Uislamu furaha ya zaidi kwamba moyo wangu haujaingia kitu chochote katika hizi bid'a ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء ابن عمر رضي الله عنهما سمع سيجف رأيك وجمل لوجكتك وإسلام أشد فرحا فراها كبو زيدي من أن بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء ويوانقها وجنجيك تشوجكتك إزي بدعه moyo wake uko safi ibn Umar radhiallahu anhuma uko safi hauna kitu chochote katika bid'a hii yatakiwa mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwamba katika moyo wake hakuna bid'a yoyote bid'a yoyote iliyo katika moyo wake hakuna inatakiwa mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sababu hizi bid'a mara nyingi zinakuwa ni zina rawasikh zina rawasikh mara kwa mara mtu akumbuke ile bid'a ukaimba imba kidogo ile kasida ndio eh yatokea mtu kwa peke yake akwe kuna ile unaona bwana ipo hiyo kwa hiyo mtu anatakiwa amshukuru Allah sana kuwa katika moyo wake hakuna kitu chochote katika bid'a yoyote anatakiwa amshukuru Allah nilisema siku moja hapa nilisema siku moja hapa watoto wangu walipokuwa wadogo si miaka mitano si sita sijui wakachukuliwa na ammi zao fulani wakaenda wakaenda kuona maulidi walitoka mbio bwana na watoto wadogo eh? walitoka mbio wakaja nini ah tumeona wao watu <laughs> Allahu ni neema kama mtu hana kitu chochote ndani yake bid'a ni neema kubwa atakiwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأسبوع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى watakuja watu ambao watawacha katika sunna mfano wa hivi pia mfano mfano wa hivi mifsalul isbu hina hapa yajiu qaumun yatrukuna min as-sunnah mithla hadha yani mafsila al-isba fa in taraktumuhum ja'u bi tammati al-kubra mkiwaacha wataleta balaa kubwa hawa wanaoacha sunna mkiwaacha hivyo hivyo bila kuwapa da'wa bila kuwapa nasaha wataleta tamati kubra sababu wakiwacha sunna watafanya bid'a mtu ukiwacha sunna utafanya bid'a kwa fa in taraktumuhu kiwaacha ja'u bitamatil kubra wataleta balaa kubwa katika nchi kwa haitakiwi kuwaacha watu wa bid'a lazima kufanya da'wa na kuwatahadharisha watu na bid'a kuwatahadharisha watu na hawa wazushi. ili jambo ni lazima kwa Waislamu. Walillahi alhamdu ma, ma, eh, maduati wamefanya juhudi kubwa, bid'a zimepungua kiasi kikubwa, bid'a zimepungua kiasi kikubwa katika nchi hizi, kinyume cha miaka iliyopita, miaka ishirini iliyopita, bid'a zilikuwa zimejaa sana, lakini walillahi alhamdu zinaanza kupungua, zinapungua sana hadha fadlu min Allah subhanahu wa ta'ala pia kupitia kisha kupitia kwa hawa maduati ambao wana juhudi e, za kuwakataza watu mambo ya uzushi na kuwaelimisha watu sunna qala walam yaktafi أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم hakutoshezeka aimatu salaf warudi watu wa bid'a na watu wa upotevu bali waliwatahadharisha watu kukaa nao na kusikiliza maneno yao bal hadharu nnasa min mujalasatihim walistima'i ila kalamihim bali waliwatahadharisha watu kukaa nao na kusikiliza maneno yao فقد روى الدار الدارمي <clears throat> وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول لا تجالسوا آل الآواء ولا تجادلوا ولا تسمعوا منهم سكاين واتوا بدعة لا تجالسوا أهل الأهواء سكاين واتوا بدعة ولا تجادلوهم ولم سجد سجدلياننا ولا تسمعوا منهم ولم سوسكليزي الحسن البصري رحمه rahimahullah akitahadharisha uzushi na kuwatahadharisha watu wa uzushi kukaa nao na kujadiliana nao na kuwasikiliza yote haya hayatakiwi wacheni watu wa wajadiliane wenyewe kwa wenyewe wenyewe kwa wenyewe wazushi wakae wajadiliane wenyewe kwa wenyewe wao wenyewe ni wazushi alafu wajadiliana na wazushi angalia angalia angalia ajabu ajabu ya dunia mtu mzushi ajadiliana na wazushi si uwe mtu wa sunna kwanza ndio ujadiliana na wazushi angekuwa mtu wa sunna singejadiliana na wazushi si ndio eh naam lakini yeye ni mzushi hamjafahamu وقد روى الآجري واللالكائي الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك فقال الحسن إليك عني فإني عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في ديني بكي الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا وممتموج ألمجي الحسن فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك mimi nataka kujadiliana na wewe faqala alhasan ilaika anni niondokee fa inni araftu dini mimi nishaijua dini yangu wa inma yukhasimuka shaku fi dini atajadiliana na wewe yule mwenye kutia shaka katika dini yake wa inma yukhasimuka shaku fi dini hakika atakasimiana na wewe yule mwenye kutia shaka katika dini yake ama mimi sina shaka na dini yangu dini yangu ninaijua sina haja ya kujadiliana katika dini yangu وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين ولينجيا وتوويلي katika watu wa bid'a wa Muhammad ibn Sirin faqala wakamwambia ya Aba Bakri hii ni kunia ya Muhammad ibn Sirin ya Abu Bakar nuhadithuka bihadithin je tukupe hadithi moja katika hadithi za mtume qala la akasema hapana qala wakamwambia tena fanaqra'u alayka ayatan min kitabillah basi tutakusomea aya katika kitabu cha Allah qala la hapana waqala akamwambia taqumani anni wa illa kuntu mtaondoka na, na vinginevyo nitaondoka mimi aidha nyinyi muondoke hapa au nitaondoka mimi faqala faqama rajulani wakasimama wale watu wawili fakharaja wakatoka wakina zao faqala baadhi alqaum baadhi ya watu wakamwambia ibn sirin ma kana alayka an yaqra an yaqra aya ilikuwa si vibaya juu yako wakusomee aya moja faqala inni karihtu an yaqraa ayatan fayuharifaniha mimi nachukia kwamba wangesoma aya halafu wakaibadilisha wakaipindisha maana yake aya hiyo fayaqarru dhalika fi qalbi kisha ikatulizana hiyo maana walioigeuza ikatulizana katika moyo wangu hili ndio aliloogopea Ibn Sirin wamsomee aya ya Qur'an lakini wapendue maana yake halafu ile maana ikaingia ika katika moyo wake ikatulizana ndilo lililoogopea Ibn Sirin rahimahullah huyu ni mwanachuoni mkubwa katika tabia ilmu sisi je sisi je sisi tunaosikiliza wazushi umeelewa yeye kaogopa mwanachuoni mkubwa na ameogopa kusikiliza taharifi ya hawa wazushi je sisi tunaosikiliza ni hatari kusikiliza kuwasikiliza mubtadia ah, ni hatari wanaelewa vizuri ni hatari wewe utaona watu wa kurushia klipu sikiliza huyo kwa nini msikilize kwa, watu wanaletea yule yule daktari wa Nairobi daktari gani daktari msikilize huyu msikilize naambia mbona wewe umemsikiliza huyu usimsikilize ifute hapo hapo ifute kuna mmoja juzi juzi alikuja pale sasa na maswali yangu eh eti harafa ni tatu naambia wewe umemsikiliza yule mzushi wa Nairobi wewe eh? si ndio eh ndio usimsikilize anaenda zako usimsikilize harafa ni tatu wapi hadithi gani imesema harafa ni tatu wazushi wabaya sana wazushi wababaishaji wakubwa ni wao eti arafa ni tatu bali ni nne asema ni nne ah. la haula wao msiwasikilize wanababaisha watu hawa wanapoteza watu wazi wazi eh ni upotezaji wa wazi wazi wanajua uhakika na uhalisia wanajua lakini basi e, zimeingia katika zile nyoyo zao bid'a hawawezi kuziondoa kwa Ibn Sirin alikataa kuwasikiliza hata kitabu cha Allah alikataa kuwasikiliza watu wa bid'a lakini sasa hivi utaona watu katika simu zao kuna klipu za watu wa bid'a wanawasikiliza kwa nini wasikiliza bid'a wewe kwa nini wamsikiliza mtu wa bid'a وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون msikae nao msighanyikane nao watu wa bid'a mimi siamini kukuzamisheni nyinyi katika upotevu wao na kukubabaisheni na kukutatizeni katika mambo mnayoyajua yakakutatizeni wayulabisu alaikum kathiran mimma taarifun wakakutatizeni e, mambo mengi mnayoyajua mkawa mnatatizika kwa sababu ya kusikiliza kuwasikiliza watu wa bid'a la tujalisuhu wala tukhalituhu فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء هذه بعض حديثي za mtume e, tukufu na maneno na baadhi ya maneno ya salaf umma huu, watu wa dini na watu wa takwa, watu wa zuhudi na wara, kwa kuongezea yaliyotangulia ambao ni kuamrisha kufuata na kukataza kuzusha. tabiu wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fuateni msizushe, mmeshatoshelezwa. قال جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها hizi ni baadhi ya hadithi za mtume zimekuja kwa kuweka wazi kwamba inafaa kutaani kuwajeruhi na kuwakashifu watu wa bid'a inafaa kuwajeruhi na kuwakashifu watu wa bid'a na kubainisha hali zao kwa watu inafaa jambo hilo bal adduhum dhalika min alwajibati التي la yaqumu الدين illa biha bali kulizingatia hilo na kulihisabu ni katika mambo ya lazima ambapo dini haisimami isipokuwa kwa hilo kwa hayo ya kuwabainisha watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu uzushi na kuwatahadharisha na wazushi وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله وبهيل نكتك وفاله وجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف إنا إنا إنا فنانا جهادي وفاله وتكوف ونبل المقاص المقصد جهاد الأعداء أو جهاد الأعداء بالسيف والسنان kusudiwa hao mazuri inalingana sawa na jihadi ya maadui kupigana na maadui kwa upanga na hujja bali yatarajahu ala dhalik bali hili linakuwa na nguvu kuliko jihadi hiyo ya ada bisaifi wasina wabainishia waislamu waweka wazi waislamu watahadharisha waislamu na uzushi na wazushi ni jambo la lazima يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية anasema mfano وما إمام ووزوش uzushi katika watu wa makala zenye kukhalifu Qur'ani na Sunna au ibada zinazokhalifu Qur'ani na Sunna hakika kubainisha hali zao na kutahadharisha umma kuwatahadharisha umma na watu hao ni lazima kwa itifaki ya Waislamu ndio hii kuwarudi watu wa bid'a jambo la lazima na kuwabainisha watu wa bid'a ni lazima إن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل فقال يوم أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع أنت أنا يفونغا ناكصالي أكاكا اتكافو huyu unampenda sana au yule anayewazungumza watu wa bid'a ndio unayempenda sana faqala idha qama wa salla wa atakafa fa inma huwa li nafsihi mtu akisimama akiswali akikaa itikafu hayo anafanya kwa ajili ya nafsi yake manufaa ya nafsi yake anapata thawabu idha takallama fi ahli albid'a lakini akiwazungumza watu wa bid'a fa innama huwa lilmuslimin hilo ni kwa waislamu wote wanapata faida hadha afdalu huyu ni bora zaidi huwa anayewazungumza watu wa bid'a na kubainisha uzushi wao na kuwatahadharisha umma na wazushi huyu ni bora kuliko yule anisali akafunga akakaa kimya hafanyi dawa yoyote huyu ni kwa nafsi yake anapata thawabu mwenyewe lakini yule anayewabainisha watu wa bid'a watu wanafaidika kwa dawa yake huyu manufaa yake siyo ya nafsi yake bali yanaenea kwa waislamu قال فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله الإمام أحمد akabainisha kwamba manufaa ya huyu yanawaenea waislamu katika dini yao ni katika jinsi ya jihadi fi sabilillah id tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa shari'atihi wa daf'u baghi haula'i wa udwanihim ala dhalik wajibun ala alkifaya biittifaqi almuslimin kwa sababu kusafisha njia ya Allah na kusafisha dini yake na manhaji yake na sheria yake na kuzuia dhulma za hawa na uadui wao ala dhalik wajibun ala alkifaya ni ulazima wa kifaya biittifaqi almuslimin kwa itifaqi ya waislamu wakisimamia hilo baadhi ya waislamu wengine hawana madhambi lakini wote wasipofanya da'wa wote watafanya madhambi wote watapata madhambi nasema walaula man yuqimuhu Allahu لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين lau Allah subhanahu wa ta'ala si kuwasimamisha hawa maduati wakazuia madhara ya hawa wazushi la fasada din dini ingeharibika wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istilai al'adui ahli al'harbi ingekuwa ufisadi wake ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa maadui kutawala e, nchi za Kiislamu katika watu wa harbi ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ufisadi wake ingekuwa ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa maadui katika watu wa harbu wanaopiga vita waislamu kuingia katika nchi za kiislamu inna haulai idha staulau lam yufsidu lquluba hawa maadui wa Uislamu katika ahlul harbi maadui wanaopiga vita waislamu hao wakitawala waislamu hawaharibu nyoyo za waislamu wa fiha min ad na aliyomo katika nyoyo katika dini illa tabaan isipokuwa kwa kufuatia tu wa amma ulaika yufsiduna alquluba ibtidaa ama wazushi wanaharibu nyoyo kwa umwanzo kabisa wanaharibu itikadi na itikadi ndiyo msingi wa Uislamu kwa wazushi wanaharibu aqida muelewa eh kwa ufisadi wa maadui wa Uislamu katika alul harbi ufisadi wao si mkubwa kuliko ufisadi wa wazushi sababu wale wanaharibu wazushi wanaharibu nyoyo za watu وقال رحمه الله شيخ الإسلام قال في موضع آخر وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة akiwa mzushi analingalia itikadi zinazokhalifu Qur'ani na Sunna wayukhafu an yudhilla ar-rajulu an-nasa bidhalika inaogopewa huyu mtu kuwaharibu watu kwa hilo buyina amruhu linnas liyattaqu dhalalahu wa ya'lamu halahu jambo lake litabainishiwa kwa watu ili waogope upotevu wao upotevu wake na wajue hali yake وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس inaogopewa huyu mtu kuwapoteza watu bidhali kwa itikadi hizo mbaya zinazokhalifu Qur'an na Sunna bujina amruhu litabainisha jambo lake kwa watu liyattaqu dhalalahu wa ya'lamu halahu ili waepuke upotevu wake na wajue hali zake هذا كله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى mtihani lazima yawe kwa njia ya nasaha na kutaka uso wa Allah mtukufu la li hawa shakhsi ma'al insan si kwa ajili ya hawa ya mtu pamoja na mtu iwe ni kwa njia ya lillah lifanywe hilo kwa lillah abainishwe mzushi lillah kwa ajili ya Allah ili watu wasimsikilize ili jambo lifanywe bila ya ubinafsi bila ya chuki za nafsi lifanywe lillah kwa ajili ya Allah لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه فهذا من عمل الشيطان أنا سيما شيخ al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mtu akiwa anaogopea anaogopewa kwamba atawapoteza watu mtu huyu lazima abainishwe mtu huyu lazima abainishwe ili watu wajiepushe naye ili watu wajue manhaji yake wajue akida yake mbaya hili jambo ni lazima lakini kwa njia ya nasaha na kwa njia ya kutaka uso wa Allah utukufu si kwa njia ya hawa za mtu pamoja na mtu mwingine mfano wa kuwa baina yao kuna uadui wa kidunia au kuna kuhusudiana au kuna kuchukiana au wanateta wanataka uongozi kwa anazungumzia mabaya ya mwenzake kwa kudhihirisha kwamba ni nasaha na makusudio yake kwa ndani ni kumzuia huyu mtu na utekelezaji wake hii ni katika amali sheitani kwamba mtu anamfanyia raddi mwenzake kwa ajili ya kumuhusudu tu au kwa ajili ya kumchukia au chuki tu za kibinafsi hii ni katika amali shaitani ni kwamba hafanyi kwa ikhlas hafanyi kwa lillahi anafanya kwa mambo ya kidunia sio kwa lillah hii haitakiwi raddi namna hiyo haitakiwi e, ni haramu قال فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها السلف الصالح تويما وليوبيجا أبولي ما صحابنا تابعين نوالي وفواتيها كتك منهجياه إجمائياه إمي وفكيانا إتفاقياه kukashifu uzushi na wazushi kukashifu uzushi na kuwakashifu wazushi na kutahadharisha watu na uzushi na kuwatahadharisha pia na wazushi tahdhiri minha ay min albid'a wa min ahliha na kuwatahadharisha watu uzushi قال انظر كلام شيخ الإسلام المتقدم حيث ذكر أو ذكر أن دفع بغي المبتدع وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين كزوية ظلمة لها وزوشنا ودويواو للذيما واجب كفائي واتفاقي وإسلام والسلف الصالح من الصحابة watabiin na waliowafuatia hao katika manhaji hiyo manhaji yao itifaki yao wamewafikiana kuukashifu bid'a na kuwakashifu wazushi na kutahadharisha watu na uzushi na pia kutahadharisha watu na wazushi ittiba'an lilkitabi sunna kwa kufuata Qur'ani na hadithi falwajibu ittiba'uhum fi dhalik wajib ni kuwafuata hao salaf kwa hilo kuwafuata salafu kwa hilo yani kutahadharisha uzushi na kuwatahadharisha wazushi na kubainisha hali ya wazushi hili jambo ni lazima kwa hiyo maduati wanatakiwe wanatakiwa wafuate e, manhaji ya salafu saleh ya kutahadharisha uzushi na pia kuwatahadharisha watu wazushi na kusema maneno yao haya msikae nao msichanganyikane nao msiwasikilize msijadiliane nao haya mambo ni lazima yatekelezwe na utaona salafiyun wanajitenga na watu wa bid'a bila kukaa nao bila kujadiliana nao lakini ukiona mtu anao ujue yeye ni katika wao ukiona mtu anachanganyikana nao anajadiliana nao eh huyo ni katika wao moja kwa moja e, hakuna farka baina yake na baina yao sababu sunna wamekatazwa la tujalisuhu wala tujadiluhu wala tukhalituhu e, eh, msikae nao msichanganyikae nao msijadiliani nao msiwasikilize yote haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafuate tuyafuate bila kuyapinga mambo haya wala kuyakanusha bali tunatakiwa tuyafuate kama waliofanya salafu salih wao ni a'lamu minna wao ni afqahu minna wao ni wajuzi zaidi kuliko sisi mbona hawakujadiliana na hao wazushi unaelewa saleh ni alamu minna bikathir lakini hawakufanya mujadala nao hawakukaa nao hawakuwasikiliza kwa tunatakiwa tufuate manhaji hii ya salaf kufuata maneno yao wa salafu salih ridwanullahi taala ikiwa hawakuwasikiliza hata aya za Qur'an musirin amekataa kusikiliza kwao hadithi aya za Qur'an amekataa kusikiliza sisi ni aula kujitenga nao na kukataa kuwasikiliza hakuna kwamba eti wao wanajua sana tafsiri kwa mtu anakwenda kusikiliza tafsiri eti wanajua sana nahu mtu anakwenda kujifundishwa nahu na wazushi hakuna kitu hicho katika sunna hakuna kitu hicho katika sunna kwa tunatakiwa kusikiliza maneno yao na kutekeleza haya wanaoyasema bila kuyapinga sababu wao ni a'lamu minna na wanajitenga nao wao ni a'lamu minna wanajitenga nao wala hawajadiliana nao wala hawachanganyikani nao نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين